Jou voete is so mooi in jou skoene, edel dochter, die rondings van jou jepe is soos wiele wat dier kunstenaarsander gemaakt is. Jou nalkie is een ronde kom waarin die kraie wijn nie ontbreek nie. Jou maag is een hoopkoring met lelies omring. Jou twee borste is soos tapboklammers, soos die tweeling van een ribbel. Jou nek is soos een toering van die voer, jou oor soos die dame bijgespon, bij by die poort van die grootstad. Jonees is soos die toering op Libanon wat naar Damaskus toe kyk. Jou kop is soos die karmel, jou haar is soos rooi wol, jou holokke bekoor die koning. Jy is so mooi, so bekoorlik, liefste, met soveel wat geniet kan worden. Jou slanke gestalte is soos een palmboom, jou borste soos drijven trosse. Ek denk ek gaan teen die palmboom opkim en sy trosse blomme grijp. Laat jou borste voor mij soos trosse drijven wees, die reek van jou nees soos die van appels, jou mond soos goeie wijn wat glad na binnen glij vir die man wat jy lief het, wat tussen sy lippe en sy tanden deervloei. Ek behoort aan die man wat ik lief het en dit is na mij dat hij smag. Kom, man wat ik lief het, kom ons gaan veld toe, kom ons gaan slaap in die dorpies, ons gaan vroeg smorrens na die wingerde toe, ons gaan kyk of die veneerdstokke bot, of die botsels oop is en die granaatbome bloei daar zal ik mijn liefde vir jou gee. Die liefde sappels verspreid hulle geer, daar is allerlei kerige vruchten bij ons dier, vars en oud, ek het hulle vir jou gebere, man wat ik lief het.